บุ๊กทูเจ็ดสิบสามสิตันตะทรสิตันตะรได้รับ อนุญาต ได้ potere potere คุณได้รับอนุญาตให้ขับรถได้แล้วหรือ Puoi già guidare? Puoi già guidare? คุณได้รับอนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้แล้วหรือ Puoi già bere alcol? Puoi già bere alcol? คุณได้รับอนุญาตให้ไปต่างประเทศคนเดียวได้หรือ Puoi già andare all'estero da solo? Puoi già andare all'estero da solo? อนุญาต ได้ Potere. Essere permesso. Potere. Essere permesso. เราสูบบุหรี่ที่นี่ได้ไหมคะ Possiamo fumare qui? Possiamo fumare qui? ตรงนี้สูบบุหรี่ได้ไหมคะ È permesso fumare qui? È permesso fumare qui? จ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหมคะ Si può pagare con la carta di credito? Si può pagare con la carta di credito? จ่ายเช็คได้ไหมคะ Si può pagare con un assegno? Si può pagare con un assegno? จ่ายเงินสดเท่านั้นหรือคะ Si può pagare solo in contanti? Si può pagare solo in contanti? ขอใช้โทรศัพท์ได้ไหมคะ Posso telefonare un momento? Posso telefonare un momento? ขอถามอะไรได้ไหมคะ Posso chiedere qualcosa? Posso chiedere qualcosa? ขอพูดอะไรได้ไหมคะ Posso dire qualcosa? Posso dire qualcosa? เขานอนในสวนสาธารณะไม่ได้ Non può dormire al parco. Non può dormire al parco. เขานอนในรถไม่ได้ Non può dormire in auto. Non può dormire in macchina. Non può dormire in auto, macchina. เขานอนที่สถานีรถไฟไม่ได้ Non può dormire in stazione. Non può dormire in stazione. เราขอนั่งได้ไหมคะ Possiamo sederci? Possiamo sederci? เราขอรายการอาหารได้ไหมคะ Possiamo avere il menù? Possiamo avere il menù? เราขอแยกจ่ายได้ไหมคะ Possiamo pagare separatamente? Possiamo pagare separatamente?